հանդիսավոր միջոցառում նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Արցախի կատնամթերքի շուկայում իր հաստատուն տեղն է գրավում տեղական տեսականին։ Փարիզում այս տարի միջոցառումներ կանցկացվեն հայոց ցեղասպանության նահատակների հիշատակին։ Տիգրան Մանսուրյանի ռեքվիեմը արժանացել է դասական երաժշտության միջազգային մրցույթի գլխավոր մրցանակին։ Հենրիխ Մխիթարյանը պաշտոնապես դարձել է Լոնդոնի Արսենալի խաղացող։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունվարի 23-ին Ստեփանակերտում մասնակցել է Պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի նիստին, նվիրված 2017 թվականի արդյունքների ամփոփմանը եւ 2018 թվականի անելիքներին։ Իր ելույթում երկրի ղեկավարը անդրադարձել է 2017 թվականին բանակաշինության ոլորտում իրականացված մեծածավալ աշխատանքներին, հանրարարականներ տվել 2018 թվականին նախատեսված ծրագրերի պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Նախագահ Սահակյանը 2017 թվականին ոլորտում իրականացված աշխատանքները ընդհանուր առմամբ գնահատել է բավարար, նշելով, որ դրանց արդյունքները տեսանելի են։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից Բակո Սահակյանը ընդգծել է, որ ներկայացված առաջադրանքները կարևոր են եւ պահանջելու են ամենօրյա համակարգված քրտնաջան աշխատանք հրամանատարական կազմի բոլոր օղակների կողմից։ Համոզված եմ, որ մեր բանակը ինչպես միշտ ի վիճակի է արդյունավետորեն լուծել իր արժեվ դրված խնդիրները։ Պետությունը իր հերթին կշարունակի ուշադրության կենտրոնում պահել բանակաշինության ոլորտը, կանի հնարավոր ամեն ինչ զինված ուժերի մարտունակությունը բարձր պահելու, զինծառայողների սոցիալական հարցերը լուծելու ուղղությամբ, նշել է երկրի ղեկավարը։ Հնարավոր է, որ ադրբեջանական կողմի անօթաչու թռչող սարքերով ականանետի արկի եւ ձերքի նռնակի կիրառումը արվել է նրա համար, որ հայկական կողմը փաստացի ապացույցներ չունենա։ Նման կարծիք է հայտնել քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշանազարյանը։ Ըստ քաղաքագետի վերջին օրերին կատարած գործողություններով Ադրբեջանը նպատակ ունի խուսափել պայմանավորվածությունները կատարելուց։ Վերջին օրերին լարվածությունը մեծացել է Արցախի սահմանագծի ոչ երկայնքով, ինչպես նաև Հայաստանի սահմանին։ Հակառակորդը փորձում է ստեղծել իրավիճակներ, որոնք թույլ կտան հետաձգել ձեռքբերված պայմանավորվածությունները չկատարելու հնարավորությունը, ընդգծել է նա։ Ադրբեջանի այս մարտավարությանը մենք նոր չէ, որ ականատես ենք լինում։ Հենց պայմանավորվածության կատարման ժամանակն է գալիս, նրանք փորձում են օրակարգը փոխել, նշել է Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։ Ադրբեջանը Արցախում հայկական դիրքերի վրա հարձակման ժամանակ օգտագործել է ինքնաշեն անօթաչու սարքեր, որոնք շատ նման են եղել Սիրիայի Հմեյմիմ եւ Տարտուս ռուսական ռազմաբազաների վրա հարձակման համար իսլամական պետության գրոհայինների օգտագործած անօթաչուներին։ Նման կարծիք է հայտնել ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ Վլադիմիր Եվսեևը։ Նրա խոսքով Արցախում նման անօթաչու սարքերի արդյունավետությունը շատ ցածր է, քանի որ հնարավորություն չկա հարվածներ հասցնելու կոնկրետ թիրախների ուղությամբ։ Փորձագետի խոսքով նման տեսակի հարվածների ժամանակ անհնար է ապահովել թիրախային ռմբակոծում եւ հնարավոր չէ թիրախավորել։ Նման անօթաչու սարքերի օգնությամբ հարձակումները ունեն բացառապես հոգեբանական ազդեցություն։ Այսօր Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան առաջին հիմնական դպրոցում անցկացվել է հանդիսավոր միջոցառում նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Դեռևս 4.5 ամիս առաջ դպրոցի շեմին ոտք դրած այս երեխաներն այսօր երկում ապարում եւ արտասանում էին այնպես վստահ ու համարձակ, որ հիացրին հանդիսատեսին։ Միջոցառման գործող անձինք նախադպրոցական ժպիտ խմբի սաներն էին հագնված ազգային տարազի ոճով ու զարդերով։ Հանդեսի սյուժետային կուր կառուցվածքը ներկաներին ստիպեց վերապրել ոչ հեռավոր ժամանակների կորուստներն ու դեռևս թոթովախոս այս բալիկների մեջ վերագտնել անցյալի հերոսներին։ Ինչքան պես լինի կգա Միջոցառումը կազմակերպել է խմբի դաստիարակ Զոյա Ավագիմյանը, ով ոչ միայն սիրված ուսուցչի համարում ունի, այլև աչքի է ընկնում իր կազմակերպչական ջիղով նախքան ոտանավորները բաժանելի ես նրանց տարալ ցույց տվեցի այն ամենը ինչ որ զինվորն է առնում որպեսզի մոտիկից ավելի մոտիկից դիտեն զինվորների նիստուկացին նրանց խրամատը նրանց քնելու տեղը թեկուս դիտելու տեղը թշնամիներին նոր հետո շարունակեցինք մեր գործը Նախադպրոցական խմբի սաների հանդեսին որպես հրավիրալներ ներկա էին նաև ազգային ժողովի падգամավորներ, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության պատասխանատուներ ու պաշտպանության բանակի զինվորականներ։ Գնահատանքի ու շնորհավորանքի խոսք ուղղելով միջոցառման կազմակերպիչներին նախարարության նախադպրոցական եւ արտադպրոցական կրթության բաժնի պետ Աննա Այվազյանը խոսեց նաև այդ խնդրում կրթօջախի կարիքների մասին։ Քանի որ ազգային ժողովի երկու պատգամավոր էլ այսօր այստեղ նստած են, այս դպրոցին անպայման պարուսույցներ են։ 200 այսպիսի երեխա ունեցող դպրոցը չի կարող չունենալ պարուսույցներ։ Մենք տեսանք դաստիարակի աշխատանքը, բայց պարուսույցներ անհրաժեշտ Հրավիրալների թվում էր նաև կրթօջախի նախկին տնորեն ազգային ժողովի падգամավոր Ռոմելա Դադայանը, ով բարձր գնահատեց դպրոցի դաստիարակների աշխատանքը մատաղ սերնդի հայրենասիրական դաստիարակության գործում։ Մեր երեխաները հուսալի ձերքերում են։ Ես անչան ուրախ եմ, որ հասցնում են դասիարակները եւ ծրագրային նյութը յուրացնել տալ երեխաներին եւ գեղագիտական դաստիարակության վրա աշխատել եւ ճաշակ ձևակերպել եւ ապրելակերպ դաստիարակել։ Սա իհարկե մեծ նվաճում է։ Այսքան խելոք մտքեր ինչ է լինի, ասվածի 10%-ը մնալու է երեխայի հոգում, իսկ սա շատ մեծ նվաճում է 4-5 ամսվա համար։ Նշենք, որ տոնական հանդիսությունը կայացել է երեխաների ծնողների գործուն աջակցությամբ, ինչը եւս մեկ անգամ ընդգծեց դպրոց ընտանիք սերտ համագործակցության կարեւորությունը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, երեք քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը հանդիպել է լրագրողների հետ։ Ասուլիսի ընթացքում նախարարին ուղղվել են 1 տասնյակից ավելի հարցեր, որոնցից մի քանիսին անդրադարձ է կատարվում մեր աշխատակցուհի Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Մասնավորապես ես նախարարին հարցրել էի Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաշտական դպրոցի նախքին շենքի ճակատագրի մասին։ Ինչ շինություն է նախատեսվում կառուցել այդտեղ նախարարի խոսքով այդ շենքը օտարվել է, սեփականաշնորհվել է ներդրումային ծրագրով եւ բոլոր աշխատանքները կատարվում է ոչ պետական բյուջեի հաշվին։ Մասնավոր ներդրողի հաշվին է կատարվում աշխատանքները։ Այդտեղ լինելու է մեդիա կենտրոն, բավականին ժամանակակից, իր բոլոր ներքին կոմունիկացիոն հարցերը հաշվի առված, այսինքն լինելու է մեր հերոստատեսության ալտերնատիվ եւս մեկ մասնավոր հերոստատեսություն։ Արդեն մի քանի ամիս է ինչ շինարական աշխատանքներ են ընթանում Ասկերանի շրջանի Քյաթուկ գյուղում, ինչ ծրագրեր կան այդ գրեթե լքյալ բնակավայրը շնեցնելու համար։ Հանրային հերոստանգերության լրագրողի այդ հարցինի պատասխան Կարեն Շահրամանյանը տեղեկացրեց։ Առաջի խնդիրը դա ջրի հասնումն էր, այդ գյուղը ջրի հարց ուներ, ջրի խնդիր ուներ, որից հետո այնտեղ կառուցելու է հիլատոն, որտեղ կարող ենք ընդունել տարբեր պետությունների ժամանած եւ մեր պետական այդ պաշտոնյաների եւ նմանատիպ այս պահեդուրությամբ ընդհանուր գլխավոր հատակակիցն է մշակվում, որ շենք որտեղ պետք է լինի, մոտեցումները եւ դեռևս վերջնական որոշում դեռ չկա։ Գլխավոր հատակագիծը մշակելուց հետո նախատեսված է գլխավոր հատակագծում նաեւ բնակելի տների կառուցում։ Արցախպրեսի թղթակցին հետաքրքրում էր, թե Ստեփանակերտի նախկին օկտիաբր կինոթատրոնի տեղում ինչ է կառուցվելու եւ երբ են ավարտվելու շինարարական աշխատանքները։ Կարեն Շահրամանյանի հաղորդմամբ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ այդ տարածքում կառուցվելու է մարզամշակութային համալիր։ Շենքը մոտորապես 3500 քառակուսի մետր տարածքով շենքի լինելու։ Այնտեղ նախատեսված դահլիճը ունիվերսալ դահլիճ է լինելու, ինչպես Երևան քաղաքի մարզամշակութային համալիրը, անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպելու են մարզական միջոցառումներ, ընդհանուր միջև բասկետբոլի մրցումներ եւ առանջություն դեպքում մշակութային որպես արդեն համերգներ կամ տարբեր միջոցառումներ։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին նաև 2018 թվականի իրականացվելիք ծրագրերով։ Հիմնական մեր ոլորտում 18 թվականին նույն քաղաքականությունն ենք մենք շարունակելու եւ անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի այ քիչ առաջ ես նշեցի այդ անվորակ շինարարությունից, բանից որ բացառենք ընդհանրապես անվորակ շինարարական միջոցներ, որ կարողանանք կրկնակի անգամ նույն օբյեկտի վրա ծախսել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի կատնամթերքի շուկայում Իլրումը Հայաստանից ներկրվողի հետզհետե իր հաստատուն տեղն է գրավում տեղական տեսականին։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Այս տարվանից Արցախ կաթե կատնամթերք է մատակարարում նաև դպրոցներին, բացի դրանից գործարանը կատնամթերք է մատակարարում պաշտպանության բանակին եւ մանկապարտեզներին։ Տեղական շուկայից բացի Արցախ կաթե ներկայացված է նաև Սյունիքի շուկայում։ Սպառողը, ինչպես հավաստիացնում են մատակարարները, գոհ է։ Դա կարելի է եզրակացնել նաև սպառված ապրանքի ծավալից։ Գործարանը ավելի մեծ քանակի կաթ մթերելու, ըստ այդմ նաև կատնամթերք արտադրելու հզորություն ունի, սակայն կաթի պակասության պատճառով առայժմ անհնար է արտադրության ծավալները մեծ բարձրացնել նշում է գործարանի տնորեն Եղիշե Մանգասարյանը։ Մենք մտերում ենք կաթը եւ աշխատում ենք միայն անարատ կաթով։ Չենք կարող լիովին բավարարել շուկան կաթի պակասության պահով։ Աշխատում ենք որակի վրա, ոչ թե շատ քանակի վրա, այլ որակի վրա։ Որակը մշտական հսկողության տակ է ոչ միայն գործարանի մասնագետների, այլ հանրապետական անասնաբուժական եւ սննդամթերքի փորձակնության լաբորատորիայի մասնագետների կողմից, ովքեր հաստատված գրաֆիկով գործարանի նմուշները ենթարկում են փորձակնության։ Լաբորատորիայի սննդամթերքի բաժնի վարիչ Հասմիկ Հովսեփյանը տեղեկացնում է, որ փորձակնության են ենթարկվում տեղական արտադրության կատնամթերքի բոլոր նմուշները իրականացվող հետազոտության մասին մանրեաբանը ասում է Հիմնականում կատարվում են մեզոֆիլ աերոբ, ֆակուլտատիվ անաերոբ մանրէներ, ախտացին, այդ թվում սալմոնելաներ, խմորասնկեր, բորբոսասնկեր, ոսկեգույն ստաֆիլոկոկ, աղիքային ցպիկի խմբի մանրէներ եւ այլն։ Նմուշները վերցնում են ընտրողաբար եւ տարվում են փորձակնության ծածկագրերով սաթույլ է տալիս անաչառություն ու անկողմնակալություն պահել փորձակնության ընթացքում։ Կատամթերքի նմուշը ենթարկվում է երկու մանրեաբանական եւ ֆիզիկոքիմիական հետազոտության։ Խախտումները հազվադեպ են լինում վստահեցնում է մանրեաբան Հասմիկ Հովսեփյանը։ Խախտում, եթե հայտնաբերվում է, հայտնում եք համապատասխան մարմիններին, սննդավթերքի անվտանգության պետական ծառայությունին, իրանք արդեն համապատասխան միջոցառումներ են ձեռնարկում։ Հետո կատարվում է կրկնակին ու մշարում եւ ստուգվում։ Նշենք նաև, որ Հանրապետական անասնաբուժական եւ սննդամթերքի փորձակնության լաբորատորիան փորձակնության է ենթարկում նաև կաթնամթերքի գործարանների կողմից ներկրված կաթը։ Այս դեպքում այն իրականացվում է 10 օրում եկ ստուգվում է նաև խոշոր անասնապահական տնտեսություններից շուկա վաճառքի հանվող, ինչպես նաև գործող կատնամթերքի արտադրամասեր ներմուծվող հումկաթը 10 օրը մեկ անգամ ստուգվում է։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանը հաղթահարում է դժվարությունները համալիր բարեփոխումների միջոցով ամրապնդելով ժողովրդավարական հաստատությունները, խթանելով ազատ շուկայական տնտեսության զարգացումը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աճը, նորարարական գաղափարների իրագործումը։ Այս մասին Փարիզի քաղաքապետարանում կայացած ընդունելության ժամանակ նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իր խոսքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կարևորել է այն համագործակցությունը, որ ծավալվում է երկրների միջև ապակենտրոնացված մակարդակով։ Ինչպես ասում է ֆրանսիացի ժողովրդի ականավոր զավակ Վիկտոր Հյուգոն, Փարիզն դռներն է բացում եւ ժողովուրդներն այստեղ գալիս են ģերված հսկա մագնիսով։ Այդ մագնիսը հենց ֆրանսիացի ժողովուրդն է, որի հյուրընկալ ու մարդասեր ոգին Եվս մեկ անգամ իրեն դրսևորեց, երբ հնարավորություն տվեց հայոց ցեղասպանությունը վերապրած մեր հայրենակիցներին հանգրվանել այս հրաշալի երկրում։ Ֆրանսիա կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Սերսաքսյանը հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի Հանրապետության Սենատի նախագահ Ժերարդ Լարշեի հետ։ Սենատի նախագահը Սերժ Սարգսյանից հետաքրքրվել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացի վերջին զարգացումներով, տարածաշրջանի խնդիրներով, հարևան պետությունների հետ Հայաստանի հարաբերություններով։ Նախագահ Սարգսյանը եւ Ֆրանսիայի Սենատի նախագահը անդրադարձել են նաեւ ընթացիկ տարում Հայաստանում անցկացվելիք ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին, որը նրանց համոզմամբ մեծապես կնպաստի երկկողմ հարաբերությունների առավել ամրապնդմանը։ Մշակութային կյանք Տիգրան Մանսուրյանի հայոց ցեղասպանության զոհերին նվիրված ռեքվիեմ ստեղծագործությունը արժանացել է դասական երաժշտության միջազգային մրցույթի գլխավոր մրցանակին ժամանակակից երաժշտություն անվանակարգում։ Ռեքվիեմը ներկայացված է նաև հունվարի 28-ին կայանալիք Գրեմի 60-րդ հոբելյանական մրցանակաբաշխությանը լավագույն երգչախմբային ներկայացում եւ լավագույն ժամանակակից դասական ստեղծագործություն անվանակարգերում։ Երևանի Թեքիան կենտրոն հիմնադրամի ցուցասրահում կայացել է Բերձորցի նկարչուհի Անահիտ Արքոյանի նկարների անհատական ցուցահանդեսը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Կայացման աջակցել են Թեքիան կենտրոն հիմնադրամը, Սիտեմը Սնորեն Արմեն Ծուլիկյանի, Քաշաթաղի շրջվարչակազմը եւ Վայրենասեր հասարակական կազմակերպության համայննատի Ստեփան Սարգսյանը։ Ցուցահանդեսում Անահիտ Բրքոյանը ներկայացրել էր 5-6 տարիների ընթացքում իրականացած ստեղծագործություններ՝ հունանկարներ, գրաֆիկա, մանրանկարներ եւ այլն։ Բացման խոսքում Արմեն Թուլիկյանը շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին, շնորհավորեց Անահիտին։ Թեքեյան կենտրոնի 2018 թվականի առաջին միջոցառումն է այսօր։ Սիրով ներկայացնում եմ երիտասարդ արվեստագետ ստեղծագործող Անահիտ Բրքոյանին ում առաջին անատական ցուցահանդեսն է։ Նրա նկարներում տեսնում են երիտասարդական օրխոս, ցուցավոր ու լավատես, նշեց Արմեն Ծուլիկյանը։ Շրջարարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը ողջունելով ներկաներին եւ շնորհավորելով նկարչուհուն նշեց, որ ցուցահանդեսը հաջողված է։ Ասաց. Անահիտը, ով մեծացել է Խաշաթարի շրջանում, հաղթարել է բազում դժվարություններ, դրսևորել կամ եւ ահա արդ Ավելորդ որ նման երիտասարդներով է նաև այսօր հպարտ հաշաթաղը, որտեղ հայրենասեր, խելացի եւ ցաղանդավոր ծերունդ է մեծանում։ Անահիտ իր խոսքում շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին, իր առաջին անատական ցուցահանդեսի կայացման օժանդակողներին, ասելով, որ ծիրով ցուցահանդեսը նվիրել է Արցախյան շարժման 30 ամյակի։ Ապրելով Արցախում, չէի կարող բաց թողնել այս առիթը Իմ աշխատանքներում գլխավորը գույներ են, որը չէ տալիս իմ Արցախի լինելու եւ ցանկին դրական վերաբերվելու մաս։ Ասած Անահիտը եւ հավելեց, որ ներկայացել է Երևանի Խանոս Սերլեմերյան անվան Գեղարվեստի Պետական կոլեջում եւ Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական ակադեմիայում ուսանելու տարիներին ստեղծած աշխատանքի։ Նախատեսած է փետրվարին ցուցահանդեսը տեղափոխել Արցախ։ Մարզասերների համար Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան եւ ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը պաշտոնապես դարձել է Լոնդոնի Արսենալի խաղացող։ Կողմերը կնքել են երկարաժամկետ պայմանագիր։ Նույն գործարքով Չիլիացի հարձակվող Ալեքսիս Սանչեսը Արսենալից տեղափոխվել է Մանչեսթեր Յունայտեդ։ Ֆուտբոլիստներն ու ակումբները կարգավորել են բոլոր փաստաթղթային գործերը։ 18-ամյա Հայկ Մարտիրոսյանը դարձել է Հայաստանի շախմատի 2018 թվականի չեմպիոն։ Հայաստանի չեմպիոնի տիտղոսը որոշվել է Հայկ Մարտիրոսյան Ռոբերտ Հովանիսյան պարտիայում։ Մարտիրոսյանը խաղացել է սպիտակ խաղակարերով եւ չեմպիոնի տիտղոսը նվաճելու համար նրան բավարար է եղել ոչ ոքի արդյունքը, իսկ Հայաստանի չեմպիոն դառնալու համար Հովանիսյանին անհրաժեշտ էր միայն հաղթանակ։ Մարտիրոսյանը նվաճել է Հայաստանի հավաքականի ուղեգիր։ 6.5 միավոր վաստակած Հովանիսյանը արժանացել է Արծաթե Պարքևի։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 6-ից 9 աստիճան տաքություն։